Matayo esura ya 19 Ombirebyo Erodomu twazi wa Galilaya agya aulire irangalia Yesu agambira baramatabe ati Oguniyo wano mbatiza imbukiro mbafu niyo nshonga nakozo bushoborobu Erodaka bakwete Yohana yambo ayashuba yamfunga arwa Herodia mkafiripo omurumuna Nomanya Yohana akaba amugambira ati tikirungiwe kushwera muramu wawe noro Yerodeya yendaga kwita Yohana yatinaga abantu arwenshonga bambonaga uko yabaira ali murangi kionka kija kibakiro kyo kujuko kuzarwa kwa Herode au mwara wa Herodia aijazi nyirabagenyi ashemereza Herode Herode amuraganisana naira kumua kiona kiona ekyo arashaba omwana ogonyina amutamwa kaliro agyagambira erodati bampomse kwa yohana mbatiza asiniya hanwa omkama ajunara kyonka kushangwa kaba anaire na rokuteshonaza abagenyi aragira kabareto omutu ogwo atumabo kuita yohana omkifungo bareto omutwegwe asiniya baguo muisiki omwisiki aguletera nyina abege sibwaba yoana umbatiza baija batwara ombirikwe baguzika bashuba bagenda bamanyisa Yesu Yesu kayauliro kuitwa kwa Yohana aruga ya sabara ombwato aija ahehereire kuikarawenkai kyonka orwembaga yakiulire erugo mukigo etwarwa ogwamaguru emuondera kubyakushabukashanga yembaga etalinke abaganyibwa akiza barwaire babo ororya tobeire yabege sibaba mugoba bamugambira bati ayirungu netrokyagwa utajura abantu bagyombyaro bashake byakuria Yesu abagambira ati ekiyabatwara kiki inywe mubeni inywe muba ekiyokuria bamugambira bati anwa tuinawe mikate tanu yonka n'emfuru ibiri abagambira ati mubindetere anwa awaragirembaga kushunta manzi abunyasi kayamazire kwate mikate egiye tanu n'emfuwezo ibiri araramira omwiguru asima abegure mikate agiyabege abegesibwabe abege sibwabe bagigabirembaga bona bali abayiguta obutwaguliko bwasigaireo babushomboza abayiduze ntukuru 12 abalire linka bashaide 15 awo abakazi n'abana batabulimu awo nka Yesu asindika begesi bwabe kutawo mbwato kumwebembera kujabuseri olwowe nene ali kutayishure mbaga Kaya mazire kutayishure mbaga atemba wenka omuyibanga kushomenshara Eizo bakali atobeire ashangwa kyali owenkai. Kyonka omkanya ako obwato bukababu kyali yaraimuno kwema amwaro. Amayengo akabaga bwemire kubi. Kubomu yaga gukabani guija gubatairemu. Olwenkoko za bere za kokoroma aijo mnyanja bagoba na atambuka amaizi. Abege sibwa kabamboine na atambuka amaizi batina. Bagamba batina. ogumuzimu obutini bubaborogya na wene na yangu abagambira ati mugume ninye mutatina petero amororati mukama korabo liwe ngambira ndaba amazing kugobe yesu amugambira ati ija ityo petero arugombwato atambuka amaizi agoba yesu Kyonkaka ya bwenoko omuyaga gwagira amani atina. Lero kubonoko yabanza kugatoberamu atagati. Mukama nkiza. Yesu ayangua imukyo mukona amkwata na mugambira ati Iwe muntu ainokwesiga kuke kuba kiwalengeshanya. kaya mazile kutao mbwato omuyaga gutulera ababa ile bali bamfuka mirani bagamba bati mazima oli mwana wa ruwanga oruba amazile kushabuka bagobo msi ya genezareti abayoka bamanyire batumabuli antu omuli genezareti bamuretira barwaire bona bamtagiriza kukora buzima amukugiro wekidwarokie bona abakweteo bakakira